Myrmex, Myrmex honun topalai palai anthropos en. Kai tai Georgiae prosechon tois idiois ponois uc er Alla kai tois allo triois epophthalmion dietelei ton geitonon carpus ufai rumenos. Sdeus de, aganactesas cata tes pleon exias autu metamorphosen auton e istuto tos doion hos murmex caleitai hode kai ten morphen allaxas ten diathesin u metebaleto mechri garnun cata tas aruras per ion tus allon furus cae crisas su legei καὶ he autoe apothesaurisdei. Ho logos de loi hoti hoi fusei poneroi, καν τα μάλιστα κολάσδονται, τον τρόπον ου μετατίθενται.